بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثنان عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم يا من مفاتيح الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع المذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وبسند المتصل إلى الإمام المحدث رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه الشريفة في الدارين آمين رضي الله عنكم باب في من سن سنة حسنة au sayyi'a huu ni mlango katika mwenye kuweka mwendo mwema kwa maana ya kuzua mwendo mwema au sayyi'a au mwenye kuweka mwendo mwovu kwa maana ya kuzua mwendo mwovu qala Allah ta'ala amesema Mwenyezi Mungu aliyetukukia والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين والذين na wale ambao yakuluna wanasema rabbana ewe mola wetu hablana tupe sisi min azwajina katika wake zetu wa dhurriyatina na katika watoto wetu qurrata a'yunin kinachotuliza macho maana yake kinachopoza macho macho haya yana kaida ya kuwa na baridi na kuna yana kaida ya kuwa na joto yanakuwa na baridi wakati mtu ana furaha hata yale maji yanayotoka kama mtu analia kwa sababu ya furaha basi yale machozi yake yanakuwa ni baridi na mtu anapokuwa na hasira basi huwa inapanda presha ya jicho hata yale maji yanayotoka huwa na joto sasa qurrata ayunin kinacholeta furaha maana yake kinachotuliza macho waj'alna natufanye sisi lilmuttaqina kwa wacha Mungu imaman tuwe viongozi tusiwe wacha Mungu tuko nyuma nyuma tuwe ni viongozi kwa wacha Mungu iwe kama wanakusanywa wacha Mungu basi sisi tuwe mbele tuwe ni mstari wa mbele wa kuongoza wenzetu na imam maana yake ni mbele maana yake anayeongoza waqala ta'ala na amesema Mwenyezi Mungu aliyetukukia waja'alnahum na tumewafanya wao a'immatan kuwa ni maimamu yahduna biamrina wanaongoa watu na kuwaongoza kwa amri yetu ni kwa kufuata sheria yetu yote haya yanaonyesha namna ambavyo mtu anaweza kuweka mwendo mzuri katika kuongoza wa nabii amr jarir ibn abdullah radhiyallahu anhu na hadithi imepokewa na abi amr jina lake ni jarir ibn abdullah radhiyallahu anhu qal amesema kunna fi sadri nahari inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tulikuwa katikati au mwanzo wa mchana au katikati ya mchana mbele ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam fajaahu qaumun wakamjia watu uratun baadhi ya sehemu ya mwili wao iko wazi iko uchi mujitabin nimari au ilibai ni wenye kujifunika kwa kutoboa ile shali kubwa ile ina kwa namna hii katikati anatoboa ndo anatia kwenye kichwa kwa namna hii wana nguo maskini ya Mungu hawana nguo na abai vile vile ni ikishali vile vile yale mashali makubwa yale ya sufi lakini ni mari hasa ni ya, ya sufi mutakallidi suyuf ni wenye kushika mapanga amatuhum min mudhar wengi katika hao waliokuja siku hiyo ni katika ukoo wa mudhar bal kulluhum min mudhar bali wote wanatokana na mudhar Mtume sallallahu alayhi wasallam alipowaona fatama'ara wajhu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam tama'ara ni fiili ambayo inatengeneza infial lazima kuna kitu kimetokea alafu ndio inatokea hicho uli, ulikunja uso wa mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona uso wake ukakunja lima raahum kutokana na alivyowaona min alfaqati na umaskini na ufakiri fadakhala akaingia nyumbani kwake thumma kharaja kisha akatoka fa amara bilalan akamwamrisha bilal فأذن وأقام هكا أذيني وقت وظهري ناك قيم ثم خطب بعد سؤال ثم صلى الله عليه وسلم أكتوى موعظة إيه خطب سيو خطبة يا جماعة هكا سيما كتك خطبة ياك يا أيها الناس ونيواتو اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده mcheni mwala wenu ambaye amewaumba kutokana na nafsi moja ila akhir aya mpaka mwisho wa aya inayosema inna Allaha kana alaykum raqiba abana shaka Mwenyezi Mungu awia kwenu kuwa ni mchungaji wal ayatul ukhra na akasoma aya nyingine mtume sallallahu alayhi wasallam allati fi akhir al-hashr iliyo mwisho mwisho وسورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد Enyi ambao umeamini mcheni Mwenyezi Mungu na kila mmoja angalie kila nafsi iangalie kwa maana ya kuwa kila mmoja na angalie ma qaddamat lighadin alichokitanguliza kwa ajili ya kesho kiyama ametanguliza nini hapo akasema mtume sallallahu alaihi wasallama tasaddaqa rajulun min dinarihi ametoa sadaka mtu katika dinari yake dinari ni pesa za dhahabu eh min dirhami mwingine akatoa katika dirhamu yake min thawbihi mwingine akatoa katika nguo yake min sa'in mwingine akatoa katika pishi yake chakula saiburihi katika pishi ya ngano yake min sa'i tamrihi mwingine akatoa katika pishi ya tende yake hata kala mpaka akafikia kusema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam walau bishiki tamra japo kwa nusu ya tende mtu akatoa sadaka hii ni khabar mtume anahadithia lakini anakusudia kuamrisha maana yake tasaddaqa liyatasaddaq na atoe mmoja wenu kutokana na hali aliwaona amesema na atoe mmoja wenu sadaka katika dinari yake katika dirhamu yake mwingine atoe nguo mwingine atoe pishi ya ngano yake mwingine atoe pishi ya tende yake mtu kakosa kabisa basi atoe japo nusu ya tende ana tende moja ikate vipande viwili nusu alee nusu atoe kwa maana kwamba niye mlohudhuria hapa asitoke mtu hajatoa sadaka ndio maksudu ya mtume sallallahu alaihi wasallam kila mmoja atoe kiasi alichonacho thumma tataba annas kisha watu wakafuatana naam aha naam fajaa rajul min al ansar akaja mtu katika watu wa Madina wanaitwa answari eh? akaja mtu mmoja kutoka katika watu wa Madina bisuratin kadat kafuhu ta'jiz kaleta sura ina maana ya ngano sura ina maana ya gao gao ni hivi kadat kafuhu ta'jiz inakaribia kiganja chake kushindwa kubeba maneno inamwagika bal kad ajazat imeshindwa ameleta huku inamwagika thumma tataba anasu kisha wakafuata watu wakafululiza kufuata watu hata raaitu kaumaini min min taamin wa thiyabin mpaka nikaona chungu mbili maana yake chungu nzima <laughs> eh chungu hivi namna hii la nguo na la chakula kila mmoja galeta hata raitu wajha rasulillahi mpaka nikaona uso wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yatahalalu unang'ara kaannahu mudhhabatun, kama vile umepakwa dhahabu, namna unavyong'ara kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wanamsifu Mtume Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hapo ndipo akasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasana mwenye kuweka katika Uislamu mwendo mzuri falahu ajruha yeye atapata ujira wake yule aloanza kuleta ile ngano ndio aloweka mwendo pale wa kutoa sadaka siku ile kwa hiyo wengine wote wamemfuata yeye falahu ajruha yeye atapata ujira wake wa ajru man amila biha na ujira wa mwenye kutenda kama yeye vile ile mwendo wao watu wakatenda kufuata mwendo ule baadahu baada yake min ghairi an yankusa min ujurihim shay'un bila ya kupunguziwa wale wenye kufuata bila kupunguziwa katika ujira wao chochote waman sanna fil islam sunnatan sayyi'a na mwenye kuweka katika uislamu mwendo muovu mwendo mbaya kana alaihi wizruha, yeye atapata madhambi yake. Kisha wa wizru man amila biha, na madhambi ya yule atakaitenda kufuata mwendo ule, baada ya kumwona yule na yeye akafanya kama alianzisha kuvaa suruali matako nje, wale wote atakaofuata nao yeye anafungu lake wanaita nini kukata keye <laughs> naam anasema min ghairi min baadihi watakaofuata baada yake min ghairi an min awzarihim shay'un bila ya kupunguziwa wale wenye kufanya madhambi yale kwa kumfuata yule wao hawapunguziwi madhambi yao bali mfano wa madhambi yao yeye anapewa vile vile rawahu muslimun hadithi amepokea imam muslim bali wanavyoona wamefasiri hadithi hii kwa mapana sana wale wanawake wenye kufanya madhambi ya zina wanaojiuza nafsi zao yule aliyeanza akafungua mlango ule wazina na mwanamke yule kisha wakaja watu wakazini naye yeye atakuwa na fungu la kila atakayezini kwa sababu yeye ndo alofungua njia ya wengine kuweza kuzini naye kabla ya hapo aliumbwa akiwa bikira si ndio yule alofungua njia na wale waliofuata wote basi yeye atapata madhambi kwa ile zina aloanzisha yeye na wale wanaofuata wote na pia inaashiria hadithi hii kwamba ipo ruksa katika Uislamu kuanzisha kitu chochote unachotaka madhal kitu kile ni cha kheri madhal kitu kile kina thawabu ruksa kuanzisha kwa hadithi hii kwa mwenye kuweka mwendo mwema maana yake mwendo ambao haukuwako kabla tangu wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka yule mwenye kuanzisha mwendo mwema yeye atapata fungu na kile atakayefuata atapata fungu kauluhu mujtabi nimari neno lake huyo Jarir ibn Abdullah anaposema mujtabi nimari huwa biljimi hiyo ni kwa jimu wa baadahu wa baada alifi na baadaye kwa alifu na iko ba'u muhadatun baina nukta moja wanimaru jam'u namira na nimar ni jam'u ya namira وهي كساء من صوف مخطط nacho ni kishali cha sufi kilichokuwa na mifuo mistari kama hivi mistari kama hivi wa maana mujtabiha maana ya neno mujtabiha labisiha wenye kuivaa kad kharaquha fi ruusihim wametoboa kwenye vichwa vyao waljaubu na neno jaubu alqat'u ni kukata wa minhu qawluhu ta'ala na kutokana na neno jaubu unapata neno lake Mwenyezi Mungu aliyetukukia aliposema wa thamuda alladhina jabu sakhara na Samuda ambao ni kabila zima eh jabu sakhara wamepasua na kuchonga mawe bilwadi huko jangwani aina hatuhu wamechonga wakatwauhu na wamekata ile jiwe maana wao walikuwa wajengi nyumba kama sisi tunavyojenga wao wanaenda mlimani wanaochonga mlima ule mle ndani ndo wanaishi kwani mijiti na, na nguvu sana eh wanachonga majabali na mawe alafu hawana sana hizi za kisasa kuna mikono sijui chombo gani wakitumia وقوله تمعر معنى انه تمعر هو بالعين المهمله ان يكون عين انا نقطه اي تغير او لبدلك وصوم متوم صلى الله عليه وسلم ها وقوله رايت قومين بفتح الكاف وضمها اي صبرتين يعني مفهوم مويلي وقوله كأنه مذهبة هو بذال المعجمة وفتح الهاء والباء الموحدة قاله القاضي عياض وغيره في فيديو والمسلم قاضي عياض نوينجنا وصحفه بعضهم kuna kitu kinaitwa tasheef tasheef ni kukosea na wamekosea baadhi yao faqala akasema mudhunatun uso umekuwa kama wenye kupakwa mafuta kwa furaha bidali muhmala wa dhammi fa'i wa binnuni wakadha na hivyo ndivyo dhabatahu alhumaidi alivyoidhibiti humaidi wa sahihu al-mashhur na iliyokuwa sahihi ambayo ndio mashhur huwa alawwal ni ile ya kwanza madhhabatun walmuradu bihi ala alwajhaini na ambalo limekusudia kwa nyaji zote mbili as-safau wal istinara ni usafi manake weupe na istinara manake kule kung'ara eh wallahu rasuluhu a'lam